Goizbergin gomita, Anita Lopepe, egunon? Egunon. Bagira prozesuko kidezira, orkestuak izan dira, inkestaren eh, emaitzak. Horroitarazteko, bagira prozesua sortu dela, pixka bat, eh, be, kokatzeko mugimendua bertzalea, zertan zen, nondik, eh, elduzen, nora joiteko, pixka eta ala, a, Bai, hori da, eh, behar bat ikusten zen eh, gauzak hainitz aldatu direlako azken eh, amarkadan, beraz behar ikusten zen behiz gogoetatzeko, gaur egun, goita bat garen mendean zer da, zer egan nahi du abertzale izaitia, zoin izan behar dira erronkak, ondoko urtetarako, lehentasunak, nola antolatu efikazago izaiteko, bora, baziren helburu desberdinak. Transmisio historikoa pixka bat egine izan zen, inkesta handi bat zabaldu da, emaitzako kanditu zue, mila eta bosteun erantzun, kopuruaren aletik, pozik? Bai, uh, bai, zenta oartu gira, ben, uh, eh, nahiz eta egun tresna numerikoek uste zainitza, uh, eh, simpletzen dituzten gauzak, ben, ez da aheman zuzena bezalakorik, eta ordian uh, eh, lan handia izan da, eta horren buru duku mila bosteun erantzunetara teltzea guretako eh, postekoa da, gehiagorekin hobek izan entzen, dena, baina konsiente gira kalde eh, giten genuen ariketa aski zaila zela, behar zen bataz beste ikusi dugu jendeak behoita bost minuta pasatu duela inkista honi erantzuteko, baziren hainiz galdera, galdera uh, simpleak eta batzu kompleksuagoak, ordoan zentzu horretan, atxemaiten dugu, ba ez dela bateri gaizkiala ere kopuru hartarat uh, eltzea letasunaren betiko oinarriak hor direla eta aberasten eh, direla diozue eh, bilduman, uh, oinarri historikoak, preseski, zoin dira? Hortean nola deitzen ditugu, baina uh, inkestak uh, behiz afirmatzen duena da abertzale zer den definitziko momentuan eskuara uh, eh, izkuntzak ze importantzia duen jendearen dako, nazio bat buru jabea, lortzea, ze importantzia duen jendearen dako, buru jabetza materiala ere uh, ukaitea, janari mailan, energia mailan, eta gero euskal egia, zazpi lujalde zuzatua den uh, lujalde horrekin den atxikimendua, horiek dira deitzen ditugunak betiko inahiak, beraz horiek masiboki behiz babesten dira, eta uh, konstatatzen dugu be uh, korpus ideologiko hori aberastu dela, zeren eta uh, biziki importantzia maila hondiarekin ere uh, azpimahatzen da, uh, abertzale eta garen mendean dela ekologista izaitia ere, feminista uh, izaitia ere bai, beraz gaurko gai progresista horiek osoki sartuak dira abertzale eta sunaren logizialaren baitan nolaz baita gaiteko. Zerran nahi du uh, ezkertiara izan behar dela mugimendu abertzalean izaiteko Ipareskoa Lirian gaur egun? Beasteko egan nahi du uh, erantzun duten jende gehien gehienen dako eh, ara, txampon berdinaren bi aldeak direla, borrokatza egi hau ezagutua izaiteko, bere hizkuntza eta nortasunarekin, eta aldi berian uh, egi hoji emaitia norabide uh, sozial jakin bat, elkartasunean, uh, feminismoan eta uh, ekologismoan oinahitua dena. Mm mugimenduaren koesioa aipatzen duzue, badakigu ze zatiketak badirela gazten artean adibidez, koesio hori nola baloratzen duzue, azpimagatzen duzue? Ordan, gu hor mintzatzen algira, eh, ingestari erantzun duten mila bosteun jende hurien eh, emaitzetaz eta emaitze horien artean, oartzen gira, eh, badela, azken urtetan eraman diren borroke kilako ebaluazio edo balorazio positibo bat. Jendeak mm, galdegai ezagir ditugun dinamika desberdinak, Eh, gehienak, positiboki uh, baloratzen ditu, kontsideratzen du aintzinamenduak izan direla, uh, kontsideratzen du ere uh, azken urtetan beh, abertzale uh, instituzioetan egiten duen uh, inbertsio hori ere uh, dela, beraz, zentzu horretan erraiten dugu koesio bat uh, badela, positiboki baloratzen baitira egin diren lan horiek. Mhm metodoan egan duzu, eh, behar instituzional bat, bada instituzio bat, me urgunago joiteko, ausartago izaiteko, eh, nola landuko da hori hor eh, zuek baduz, baituzue proposamenak egiteko mugimendu edo prozesu bezala, edo utziko duzue pixka bat, eh, edo utziko dituzue gogoetak eh, elikatzen beste ideia batzu. Bon, bon, bi gauza dira hor, bon, alde batetik uh, guk prozesuonekin egiten duguna da ekarpen puntual bat, eh, bi urteko prozesu bat, pixka bat uh, geldi, aintzineat eta gibeleat soin uh, eta hortarik ateratzen diren emaitzak, mai gainean usten ditugu, gero espero dugulako, be nork bere ahloan, horiek uh, bere ginen dituela, kondutan hartuko dituela, dela uh, instituzioetan ari direnak, baina euskal gintzen ari direnak, elkartetan ari direnak eta beste beste. Eh, eta zure galderaren bigarren partea zen beraz instituzioari buruz, orduan eh, guk berriz ere zugu proposamenik, baina eh, mila bosteun pertsona horiek ejan dutenean, agertzen dena da, Euskal Elkargoa urratx importantea izan dela, baina argiki, masiboki, euneko larogoi pasatan, jendeak erantzuten du tresna hori ez dela nahikoa. badituela muga batzu eta ez dela aski kompetentziaz eta baliabidez ornitua, eta aintzina begira dira, jendeak uh, eh, masiboki erantzuten du urratso bat gehiago egin behar dela, eta ortarako be, eh, adar desberdinetako eh, estrategia bat uh, lehen esten dela iduridu, zenta aipatzen da behar dela lujalde kolektibitate bat etarat pasatu, hori, hori da gehienik babestua bestua izan dena, aipatzen da autonomia estatutuaren aldarrikapena behiz bere egin behar duela mugimendua bertzaleak eta hori landu. du, aipatzen da ere Euskal Egi oso mailako instituzioaren uh, uh, mm, desmartza horiek behabiatu um, behar direla, eta ipatzen da ere kasi babes berdinarekin, uh, gaur egun dugun tresna horretan, uh, inbertitu behar dela, eta hori bilakarazi behar dela beste zerbait. Orduan, estrategia hankadez uh, berdinetakoa, baina argiki urkunago joiteko. Aipatzen ala beti mugimendu abertzalean eh, Euskarak badula garantzia haundia, haundiena, hori da bihotza uh, eh, nunbait. Larun batean bazen uh, eh, manifabat Bilbon, holda jaldia erakusteko pixka bat Euskarak pairatzen zituen uh, trabei begira, uh, goaldian uh, epai judizialak hor dira, ipar ere badakigu ez ofizialtasunik uh, adibidez. Bo, Akidura hori, hala ere, zenta betiko, a, betiko al, dira galdeiten azken hamarkadetan. Akidura bat, a, gertu da, ala ere inkestetan edo, betzen, horat buruz bideratua. Ordean, uh, eskuararen importantzia ateratzen da galdera desberdinen aridat. Zinez biziki azkar lauri, uh, eh, ebaluatzeko momentuan ea jendearen ustez azken eh, amak bihurtetan urtetan aintzinatu girenez eskuararen aldeko bohokan, uh, geienek diote baietz. Baina aldi berean, uh, geien geienek diote aintzina begira uh, lehentasunezko lehoetan euskara dela. Eh, beraz, egin du aintzinatu da, baina <laughs> ez gira niundike helduak. eta ondorioz, guk interpretatzen duguna hasteko da, eh, hori importantea dela abertzaretasuna definitzeko, baina importantea dela egia definitzeko, eta beraz, badirela hoja hainbat gauza horrein dik aintzina egin beharrekoak. Gure aldetik eginen dugun ekarpena da, uh, be, uh, eh, elduden uh, urtahilan antolatuko ditugun uh, mugimendu jardunaldietan, Euskarari, beste lentasunezko gai batzoi bezala, uh, dedikatzea momentu bat, zointan, ahlohtan ari diren jende desberdinak, elkartzen alko diren, finkatzeko justuki eguneroko uh, konbilo horretatik, batian ikastola baten kontrako erasoa, bestian uh, azterketak euskaraz egiteko debekoa, eta bon, egunerokoan okupatzen gitean horretatik uh, eh, aratago, perspektiban ez hartzeko zoin izan behar diren uh, aintzina egiteko urratx konkretuak, uh, elgarrekin molde transbertsalean eraman behar direnak. Mhm. Hor, -hmm. urtarileko itzordu bat jardun aldiak aipatu dituzu, aintzin ere izanen dira emaitzen berri emaiteko bilkurak, naski, aipatzeko horiek? Bai, bentik eta bendua bitartean, eskualdez eskualde eginen ditugu uh, tukiko uh, aurkezpenak, emaitzen behi emaiteko, baina nire jasotzeko, eh, jendearen komentarioak, oaxak, beren eh, interpretazioak eta beste. Leku desberdinetan izanen dira itzordu horiek gure sare sozialetan eh, agertuko direnak. Eta gero urtahileko jardunaldiak eta mm, arbehi eguna martxoren mekan? Bai, beraz, bagira biatu ginuelarik finkatu ginuen eh, epe hori, eh, behi, bieguna, behi eguneko tartea, beraz, eh, prozesua bukatuko da aldu dena behi egunean, martxoaren mekan, behi eguna ospatu nahi ginu nuke joan den urtean egin dugun gisahortara, eh, apena eta besta nahasiz, eta ustaritzen eh, izanen da aurtengoa. Eta bukatzeko, ganduzu zergatik sortu zen eh, bagira prozesua, gana edu martxoran eta mekan, prozesu hori bukatuko dela, baina hor, segida emendikara eta asmatuko da, eta horren behi emanen duzuen martxoren hori tamekan, nola pastuko da? Bai, behi egunaren aintzintxoan, nahi ginuke uh, elgarrekin adostuko dugun bideo hori eh, publiko egin, beraz bideo hori molde partekatuan uh, osatzeko, be, bada, eh, badira inkestaren maitzak, bada izan den jardunaldi uh, momentu hori, beste hainbat bilkura. Hori da, pixka bat prozesunen ekoizpena, eh, beraz hori behi eguna plazaratuko da, eta behi eguna etorriko da pixka bat eh äh, procesionen a Eh, buka era markatzea, baina eh, guretako eta espero dugu eh, zerbaiten astapena ere bai, abehigunak izan dira beste batzu ondotik, eta hemen ekoiztu den lan guzionetatik espero dugu, be, Ipar Euskal Herrian aktibo diren hainbat eta hainbat egitura eta elkartek hartuko ituztela ondorioak, ikaspenak eta eta horrekin aintzina eginen. Eta utetxi abertzalean gain, pixka bat loturak egitea instituzuekin izan erriko etxe eskola elkartuko eta departamentoarekin ere? Bai, autetxiak eta zergatik ez, eta hori ere Eh, ateratzen da inkestatik, uh, garai batean bazen batera tresna instituzioan bai autetxiak eta bai gizarte zibila uh, elgarrekin uh, lanian aharazteko eta uh, inkestaren galderetatik ateratzen da uh, gisorretako tresna baten uh, beharra, beraz bai autetxien gain, baina nahire jendarte zibilaren gain uh, behiz abiatzekoa, behiz osatzekoa den tresna baten bitartez berdin. Anita Lupe esker? Bai, zueri.